najbolje da ruke što mi čitamo sallallahu alaihi wa sallam, a najgore stvari po ovaj dini, jer su novotarije, da svaka zavu da vodi u vatru. U vjerodostojnom hadisu se prenosi da je došao čovjek Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i upitao ga o Allahu poslaniće reci mi o islamu riječ dvije. Reci mi nešto ukratko od islama. Zašto neću posle tebe pitat više nikoga? Riječ dvije. Nešto najbitnije. Reci mi srž, šta je suština islama? Da mi bude dovoljno. Da više nikog posle tebe ne pitam. Pa Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže Kul amantu billahi thumma stakim. Vjeruj u Allaha, zatim ustraj na tome. Reci, vjerujem u Allaha, zatim ustraj na tome. To je srž Islama. To je najbolji nasihat. To ti je islam. Ustrajnost na pravom putu. A nije samo da kažeš ja vjerujem. I da svima govoriš ja vjerujem. Ja sam musliman, ja sam mu'min. Ja vjerujem. A daleko si od ustrajnosti. Daleko si od pravog puta. Daleko si od pravog puta. Jer iman se sastoji od 70 i nekoliko ogranaka. Pa reci ja vjerujem. Amen tu billahi thumme steqim. Vjerujem u Allaha. Zatim ustraj na tome. Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam insistira ustrajnost. Ustrajnost na pravom putu. Mi danas vidimo mnoge koji su se prihvatili ove dave, koji su ponijeli ovaj emanet, pa su posustali. Mnogi su posustali, mnogi su poklekli pred pritiscima, pred iskušenjima, pred iskušenjima, da li bilo vjerskim iskušenjima ili dunjaločkim, ili u porodici, ili u familiji, ili u djeci, poklekli su na ovom putu. I ostavili su ovaj put. A ustrajnost je srž ovog islama. Jer ćemo vidjeti, draga moja braću, da među ashabima Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam su najbolji i najodabraniji i onima koji je obećan džennet su upravo oni koji su prošli najveća iskušenja i koji su najviše saburili i koji su najviše kod sebe imali strajnosti i ustrajavanju. Najviše su oni. Ta mala skupina, desetak, petnest, dvajest, ashab Allah, poslanika sallallahu alaihi wa sallam, kompletna istorija se vrti oko njih. Svako dijelo koje čitate o istoriji, zakači toga ashaba i oko njega se nešto dešava. To koji je prošao najveća iskušenja, koji su prošli tri godine izolacije, koji su prošli mučenja, maltretiranje, biševanje, batinjanje, jedna hijđra, pa druga hijđra, pa treća hijđra. I zato među muhađirima nije bilo munafika. Zato što ko je htio otpas od poje. Drugim rječima, nisu se htjeli ni prihvatati. Zato što je bilo strah. Zato što je bilo strah. Pa nisu se htjeli ni prihvatati. Pa je Allah tako dao tu skupinu muhađira da su pomogli ovu vjeru i da su stali uz Resula sallallahu alaihi wa sallam i da su vjerno ponijeli emanet ovog dina. Mnogi danas koji su ovu vjeru prihvatili nisu shvatili stazu Resula sallallahu alaihi wa sallam. To nije put popuštanja. Staza Resula sallallahu alaihi wa sallam nije put popuštanja. Staza Resula sallallahu alaihi wa sallam nije put površnog imana. Eto, klanjam nešto, dođem nekad na džumu. Nije to staza Allahog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da je islam gornji i da ništa nije sa islamom, ništa nije iznad njega. Niti je šta sa njim. Islam je gornji. Ova vjera je gornja. Pa ako hoćemo da budemo gornji, da nas Allah uzdigne i da u nas ljudi gledaju i da ljudi čekaju naše mišljenje i naše rješenje, i da mi povedemo ummet i da mi budemo pred čovječanstvom moram uzeti ono što je godnje. Ova islam je godnji, pa uzmimo islam ako hoćemo da nas Allah uzdigne. On je godnji, ništa nije sa njim. Sledimo ovu vjeru u potpunosti kako Allah te barekuta kaže. Udkhulu fi silmi kjafe Uđite u Allahovu vjeru potpuno svi, odjednom i potpuno. Wala tattabi khutuwat shaytan a nemojte slijediti šejtanove stope. Innahu lakum aduwwun mubin. On nam je otvoren neprijatelj. Ni za koga Allah nije rekao da otvoren neprijatelj za šejtan. Otvoren i neprijatelj. On je otvoren, mubin, otvoren neprijatelj. Pa nemojte slijediti njegove stope. Njegove stope slijedeći, uzimajući od vjere ono što mi paše, a ostavljajući ono što mi ne paše, to je put židova. To je put židova. Neće Allah takve pomoći. I neće Allah takve uzdignuti. I neće Allah dat podršku takvima. I neće Allah dat sekine takvima. Neće Allah stat uz, uz takvi. Kao što su židovi rekli Musa, alaihissalam, de da mi vidimo šta je u tim pločama, pa ćemo mi njiha onda prihvatiti. Da mi vidimo šta je tu. Pa nisu htjeli da prihvate. Pa je Allah te barek vatala Musa im je odgovorio, ne prihvatite ih onakve kakve su. Pa nisu htjeli prihvat, pa je Allah digao brdo iznad njiha. I prihvatili su onda nakon toga, silom. Pa nemojmo biti nakaradan narod ko što su židovi bili. Ovu vjeru Allah te bareke od nam je dao kao blagodat koji je on usavršio. koji ju je savršen i usavršio. Pa onda možemo misliti koliko je ona savršena i koliko je ona blagodat. I koliko je ona blagostanje na Dunjalku i na Ahiretu. Pa koliko uzmemo tog, od te blagodati, toliko će nam i biti lijepo. Tako će nam i biti. Sve dok budemo svojim očima gledali ovu vjeru kao blagodat, ovu džumu kao blagodat, ovaj namaz koji je kao, kao blagodat, namaz u džematu kao blagodat, svojim očima ga gledali tako, tako će nam Allah i davati i povećavati. Kad u našim očima to bude bezvrijedno i ne budemo to vidjeli kao nešto posebno i kad nam to dotuži onda će nam Allah te barek to i oduzeti. Nije bezvrijedno. Nijedno djelo u islamu. A naročito ono djelo koje nije objavljeno na dunjalku nikako. Koje je objavljeno iznad sedam nebesa. Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam u jednom hadisu kaže da sve što je stvoreno, da je stvoreno zbog namaza. Stvoreno zbog namaza a ti od dunjaluka ili od nečeg drugog ti se okrećeš onome što je stvoreno zbog namaza na uštrb namaza pa kako će ti Allah pomoći Allahu erlije Allah te barek kaže da ne trebaju la haufun alejhim wa lahum yahzanun ne treba ni za čim da tuguju niti da žale ni za čim Allahu evlije ako hoćemo da nas Allah te barek taala pomogne budimo od Allahu evlija Sljeđenje ove vjere u potpunosti nam je naređeno i to je odlika ovoga ummeta što je objavio Allah te barek ve taala ovom ummetu najbolju knjigu najbolju knjigu kao čitanje, najbolju knjigu kao zakon, najbolju knjigu kao smiraj, kao lijek, šifa. Pa kaže Sejid Kut, rahmehullahu teala, govoreći o islamu kako je on sistem života i o religiji koja će biti u budućnosti, Pa kaže, između ostalog, kaže, zbog toga ova religija nije čisto emocionalno vjerovanje, odsječeno od realnog domena ljudskog života. Kao što ni jedna ovakva božanska religija ne bi mogla biti čisto emocionalni stav i samo to minimum vjerskih obreda nije to što vjernici treba da obavljaju. Zajednički ili pojedinačno, da bi postigli izvjestan stepen vjere. Niti je islam ograničen na to da bude vodič na putu za raj, to je za džennet, na onom svijetu budući, da daje savjete koji ne spadaju u religiju i kada je riječ o ostvarenju ovo, svjetski, ovo, ovo svjetskog blagostanja. Znači, nije samo islam da klanjaš Nije samo islam da postiš, nije samo islam da daješ zekijat i tako dalje i tako dalje. Ova vjera se prihvata u potpunosti. Tek tada će ona imati pravu snagu. Kako kaže Allah te bare kvetala, da je ona snažna i jaka i da ništa nije sa njom. Dalje kaže Sejid Kut Razgranatost islamskog sistema je tako izrazita i duboka da bi bilo uzaludno pokušavati prikazati ga kao emocionalno vjerovanje. Odjeljeno od organizacija, ustanova i praktičnog života, isto tako ne može biti smatran vjerom koja obećava džennet na onom svijetu, a da u svome svakodnevnom životu ne primjenjuje njegove jedinstvene institucije, zakonodavstvo i metode. Ne može bez zakonodavstva. Ne može bez programa sa kojim je došao ovaj šarijat. Dalje kaže, dihotomija vjersko svjetovno nije nikad postulirana u istoriji Islama, niti to ikad može biti. Druga vjerovanja za koje se tvrdi, za koje se tvrdi da su pod navodnicima, religiozna, mogu prihvatiti ove pretpostavke, ali islam nikad. Ovo islam nikad ne može prihvatiti. Nikad islam nije odvajao vjeru od života. Niti je odvajao vjeru od zakona. Niti je odvajao vjeru od države. Nikad. Kaže, svjedoci smo upornih pokušaja koji su ulagani neko vrijeme u nastavim da se islam ograniči na osjećanja i obrede, i da se spriječi njegovo sudjelovanje u životnim djelatnostima, te da se otkloni njegov odlučujući uticaj na svaku vrstu čovjekove svjetovne aktivnosti, uticaj koji islam zaslužuje po svojoj prirodi i funkciji. Da pa kaže dalje, ove karakteristike, obuhvatnost, realizam i uticaj islama bile su razlog upornih nastojna međunarodnog kršćanstva protiv muslimanske nacije u islamskom svijetu. I uspjelo su. U dobrom manju su uspjeli. Uspjeli su nevjernici da muslimanima nametnu svoje zakone i da muslimani samo u, navodnja, u, u navodnim znacima, znači samo klanjaju, samo vjeruju i da je to sav islam. Kršćani su se borili da do toga dođu i uspjeli su. I od njiha nije ništa drugo ni očekivati ali je žalosno što mnogi koji se pripisuju nama, koji su nazovi muslimani, koji su isto tako stali uz njih i govoreći da je islam u srcu i da je vjera u srcu i da je neudu bila tela Bog u srcu. Tražio sam Boga u džami, u crkvi, i tako dalje, i tako dalje. Nisam ga našao, našao sam ga u srcu, ne ovdje bilah i teala. Znači, samo vjeruj u srcu, ništa ne ispoljavaj, ništa ne praktikuj. To je, znači, čafirsko djelovanje i čafirski napad. U dobrom dijelu su uspjeli. Ono što boli jeste da mnogi od nas koji se pripisuju ovoj davi, koji se pripisuje ovom menheđu isto nose sa sobom te neke ideje. Nose sa sobom govoreći, izlazeći sa fetvama i govorom da je sve ovo islamska država, da je ovo sve u redu, sve je potaman, u tvojoj kući treba da bude darul islam i tako dalje i tako dalje. Zato, braća moja, ova vjera je savršena vjera. Allah te barek ve ta'ala objavio savršeno. I naredio nam je da uđemo u nju potpuno. I da je potpuno prihvatimo. Svatite ovo kao pojedinci i svatite ovo kao džemat. أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم Alhamdulillahi Rabbil salatu wa wassalamu ala Rasulillah Hvala Allahu te bareke od tala koji nas je počastio da smo na uputi njegova Rasula sallallahu alaihi wasallam i da smo svjesni ovoga i da smo krenuli u ovu davu onako kako je kročio Rasul sallallahu alaihi wasallam iako su mnogi na tom putu nam spotiča, spočitavali i govorili nemojte, nije mudro, ne može se ništa uradit, nemojte ukost i tako dalje i tako dalje. Bježeći od toga da se islam prikaže onakav kakav jest, da se narodu ne krije ništa, da se pokaže ljudima šta je islam praktično, u našem životu i javno da se iznese da se iznese ova ideja bježeći od toga strahujući od taguta munafika i tako dalje mi hvala Allahu te bareke vatala slijedimo poslanike koji su bili prije nas i narede prije nas pa pogledajte primjer Ibrahima alaihi salamu kada je polupao one kipove, pa kad su ga stavili na katapult izbacili ga u vatru, a prije toga su rekli, dovedite narod, dovedite narod, da sav svijet vidi, da bude kao opomena drugima i da pobjede idejno da sa idejom pobjedi. Ibrahim a.s. nije bježao od toga. Ne, nego upravo je to bila njegova najveća želja. Da se sav svijet okupi. I da svi vide. I da bude dokaz protiv svihur. Pa je Allah te bareke dao ono što je dao dao je da bude vatra ladna i spasenosna za Ibrahima Alisa. I to su svi mogli vidjeti. I to je bio očit i nepobitan dokaz da je on na istini. Međutim, dokaz ne, ne, ne koristi onom ko dokaz ne prihvata. Isto tako, Musa Alisa je isto tako bio iskušan. I isto tako je Faraon htio da pobjedi idejno sa idejom da pobjedi. Pa je okupio mase, okupio čarobnjake da pobjedi Musa a.s. Idejno, prije svega. Pa je dozivio poniženje. Pa su oni koji su bili njegova svita, koje on obećao dobro platiti, prihvatili islam. I to je bio svjedok protiv svih ostalih. Isto tako primjer sure Buruđ, onog dječaka, šta mu je bila želja? Nije gledao što će on pogiti na tom putu. Nećeš me ubiti, sve dok ne kažeš u ime gospodara dječakova. Pa upravo je to želja. I nas danas. Da se ne krijemo, da nećemo bježati od ljudi. Evo, to je islam, to mi nudimo. Nećeš me ubit dok ne kažeš u ime gospodara dječakova. Pa je tako učinio, pa je narod šta? Primio islam. A to je cilj, da narod primi islam. Da se narod spasi vatri. To je naš cilj. Naš cilj je to. Naš put je put dave i put džihada. Ali zašto je put džihada samo da se pomogne dava? Nije on sam po sebi cilj. Samo da se dava pomogne i da se otklone prepreke sa puta dave. Neki su ga pogrešno razumeli i uzeli ga kao sredstvo, i uzeli ga kao cilj u stvari. Pogrešno razumijuši i praveći izhitrene proteze. Allah te bari se utišem od toga i molimo ga da nas učini pronicljivim i mudrim. Allah te bareke ve taala nas nasihati i kaže da slijedimo ono što nam, što nam se objavljuje od naših gospodara, da se klonimo drugih, da se klonimo onih koji nam govore sa strane. Slijedi ono što se objavljuje, to slijedi. A ne ono što ti drugi govori, što nam drugi došaptavaju. Zatim Allah te bareke ve taala kaže da će naći mahreč ومن يتق الله يجعل له مخرجا ناتي الله مخرج izlaz svakome ko se bude njega bojao ناتي Allah izlaz onome ko se bude njega bojao bojte se Allaha وتقوا الله ويعلمكم الله bojte se Allaha Allah će vas uputiti zato brate nemoj da strahuješ na ovom putu od fitneta, od belaja, bilo kakvih u tvojoj familiji, u tvome, u tom imetku, u vjeri, u davi i tako dalje. Nemoj da strahuješ. Strahuj da budeš od onih koji se Allaha teba reka tala ne boje. To nek bude tvoj strah. Da budeš od onih koji se Allaha ne boje. A ako budeš od onih koji se Allaha boje, on će ti naći izlaz. Od onoga što ne budeš znao, on će te podučit. Naći ti izlaz iz svake situacije. I situacije gdje si ti računao, računao i nisi mogao nikako računat, odakle bi ti došlo izlazi pomoć, pa ti Allah dadne baš odakle. Nisi mogao se ni nadat. Pa molim Allah te barikotala da budemo od onih koji se njega bojimo. Od onih koji se njega boje, šta je u stvari bogobojaznost? Vidimo kako neki prevode ajet koji govori o postu, koji govori da se posti Allah te bareke ve taala pa na kraju kaže ajeta la'allakum tattaqun da biste neki prevode da biste se grijeha klonili propisuje vam se post kao što propisan onima prije vas la'allakum tattaqun da biste se grijeha klon. Neki prevode tako. Međutim, لَعَلَّكُمْ تَتَّكُمْ Da biste se Allaha bojali. Da biste se Allaha bojali. To jest, da biste se grijeha klonili. Bogobojaznost prema Allah, te bare kvatala, jeste klonjenje grijeha. I zato se toga mi trebamo gledati. I ovu davu i ove naše projekte neće uništiti niko drugi do mi sami. Ako budemo kako treba, Allah će nam naći i izlazi sa te situacije. I nizašim njegove evlije neće tugovati. I nizačim njegove evlije neće žaliti. Neće žaliti nizačim tako je od kako je spušten Adem a.s. i Iblis Allah ga prokleo na ovaj dunjav dolazit će vam od mene upute pa ko bude slijedio moju uputu nema za njega straha i nema tugovanja pa molim Allah da budemo od onih koji slijede njegovu uputu da nam oprosti naše grijehe da pređe preko naših ružnih postupaka, da budemo od onih koji se njega istinski boje. Zaista je to lađa spasa. Da budemo od onih koji lete za dobročinstvom i koji su preteče u svakom hajru. Da budemo od onih koji se žrtvuju na njegovom putu. Da ne žalimo svoga truda, svog vremena, svog imetka na njegovom putu da budemo preteče u svakom hajru. Molim ga uzvišenog da pomogne one koji se bore na njegovom putu svojim imecima i svojim životima. Molim ga subhane da pomogne islam na svakom mjestu. Posljedno, alhamdulillah, rabbi lalamin. Aqimu salam. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على